کار کہ مزر جامع وقت سارا بھی یعنی نظر قرآن و سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم داخل کتاب صحیح مسلم حدیث آمد اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودت کہ المحتکر خاتعون کسی کی احتکار میں کنات گناہ کار طریق حدیثی فرمودت کہ الجالب مرزوق ملعون کسی که از بیرون غذا داخل وارد می کند ریز داده می شود و کسی احتکار می کند شده است حالا احتکار چی است تفسیر احتکار چی است حضرات فقها در مورد احتکار چه گفتهاند نظر اونها گونه است احتکار نگه داشتن آزوغه مردم را ائمه اربعه همیش روی اتفاق دارند که اول احتکار فقط در ارزاق هست در خوراکی ها اما امام ابو یوسف رحمت الله علیه میفرما هر چیزی که داخل شهر بر مردم سختی باشه در احتکار وارد هست و فتوا هم در این روزها بر قول امام ابو یوسف است که چون در هر چیزی که برای اهل شهر تنگی بیاره و مردم اذیت بشن اون در احتکار وارد هست اول این است که جنسی رو میخرد جنسی سر میخرد به این نیت که من اونجا میگذارم داخل انبار انبار میکنم تا فردا که آخر سال هست کارخانه تعطیل میشن چون نوروزی هست تعطیلاتی هست تا آخر پروردین که شروع به کار بشه پس بنابرای ما احتکار میکنیم کارخانه تعطیل اون وقت بیرون میکنیم جنس رو میخره داخل انبار انبار میکنه هنگامی که داخل بازار نایاب شد و مردم نیاز داشتن اون با قیمت بالا بیرون میکنن اما هر کسی محصولات شخصی خودشو کشاورزی داشت خورما داشت چیز داشت اون گذاشت اون در احتکار وارد نیست یا قبلا خریده بود قبران خریده بود قبل از احتکار گذاشته بود یک ها رفت بالا قیمت برای احتکار نگرفته بود قبلا آورده بود اما وقفی اما دو انبارا پور اما قیمت را بالا این هم در احتکار وارد نیست اما قصدن گرفتن داخل انبار انبار کردن و تا اینکه مردم در تنگی گیر کنند این حرام است و روی این لعنت آمده است یک حدیث نبی کریم فرمودند که المحتکر ملعون کسی احتکار میکنه اون شخص لعنت شده است و در این شخص بودن کسی که احتکار بکند و ارزاق داخل انبارها انبار بکند تا هنگام سختی و هنگامی که داخل بازار کمیاب میشه بیرون میکنم این آقا الله جل شانون به دو مرض گرفتار میکنه یک فقر رو این میارن و دو مریض جزا روش اصابت میکنه جزام مریضی است که خوره گوشت میگیریم خود استخوان و گوشت انسان از بین خود به خود میره و حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی در شهر مدینه منوره روز فرمودند که احتکار نکنید اموال داخل انبارها انبار نکنید این حرام بس لعنت آمده یه صحابی کو دوباره کار من کنم تعطیل دوباره کار انجام نمیدم همین کارش همین بود غلام آزاد شده خودش گفت چرا نکنیم پول مال ما با پول خود خرید میکنی جس مال ما میشه جنس خود داخل انبار میگذاری ای چیه باز نه آمد همین آقا آخر عمرش به مرض جزام گرفتار شد برای جزام روش افتاد کل دستهای خوله گرفت از بین رفته و در زمان حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ در شهر کوفه مردم احتکار کردند انبارهای مردم را به آتش کشید فرمود که محتکر ملعونن تو مسلم حدیث مسلم یاد که المحتکر خاطئون گناهکار است و در یک حدیث نبی کریم فرمودن سرش محل اشکال است اما فرمودن که اگر کسی تا چهل روز داخل انبار احتکار بکنه بعد اگر این نهار کل نهار رو خیرات هم بکنه مفت خیرات هم بکنه بناغه یک ساو هم نمیرسه گناه رو خودش بالا گردنش هست هر حال احتکار گناه بسیار سنگینی هست و علت گناه بزرگ احتکار این است که چون که ضربه احتکار بر آهاد جامعه بر فقرا بر افراد دور نادار و کل جامعه تاثیر گذاره و کل مردم آقا لعنت میکنند و چنین افرادی از دیدگاه مردم هم ملعونند کسی احتکار میکنه از مردم پرس کسی تعریف نمیکنه از دیدگاه شریعت هم این کار کار ملعونی است و نبی کریم صلی الله علیه و سلم لعنت فرستاده هم و اگر کسی تو حدیث اومده اگر کسی از بیرون قضا سفارش بده از بیرون شهر قضا طلب بکنه فاکتور کنه ماشین ها بار داخل شهر خالی میشم و در مردم استفاده میکنن این آقا داره اجر بسیار بزرگیه در روایت حاکمیت اجره که شهید اجر شهید بهش بسیار اجر بسیار بزرگ قضا میاره و از بیرون شهر وارد میکنه و داخل شهر به نرخ روز میفروشد شرط جمین است از بیرون معرف میکنه و به نرخ روز میفروشد و داخل شهر هم چیزی رو اضافه و سنگین نمیکنه بازار را از بین نمیبرد در این صورت نیاغاتی است نبی که به عجر عجر شهید دارد و در مال و جانش برکت مییابد این پولدار شدن این نیست که احتکاب فرد پولدار میشن آخر آن کل پولا دست میرن امراض خیلی لاعلاج به بیوفتن که علاج هم ندارن اما متاسفانه هر چیز ما با ظاهر نگاه میکنیم هر چیز با دیده چشم نگاه میکنیم قلب چشمهای قلب مرده اند کورند تو حدیث میاد که خود زکات دادن اموار را پاک میکنه رشد میدهد در حالی که انسان های بیدی فکر میکنن مادر کم میشن در حالی خود اموار رشد میکنه وسیله احتکار هم همین چیز میاد هی مصیبت میاد یک علت میدون چی از اینجا بازار این که قیمت بازار اخلا تعیین میشه تعیین کردن قیمت بازار یه قوت الهی هست که الله جل شانه قیمت داخل بازار میاند و بالا پایین میکنند یک مردم بیان مثلا یک سنف یک سنفی کل اهل سن با توافق میکنند فلان چیزو ما نمیفروشیم تا خود این قوت بازار از بین میبری کنترل میکنی تمام این افراد در گناه شریکن یا یک سنف بعدی میاد یک جنایت بعدی میکنیم رو کسی هم میفروشه ناراحت میشن تابیر تهدید میکنه چرا این کارو میکنید تو همه اونها گناهکارن مجرمن و روز قیامت با حساب پس میدهم زیرا که خود این بالا پایین تو آیات الله جل شانه فرمودند که تو حدیث میاد دعو الناس یرزق بعض و بعض مردم بزاری. الله جل شانو خودش رزق میده شما کار مردم نداری حتی برای مردم جایز نیست اگر کسی از بیابان از کوه شیری میار داخل بازار چیزی میاره حتی برای مردم شهر جایز نیست که بگم که من برای تو میفروشم چرا چون وقتی خود بیابان بیا از روستا بیا از مثلا از ناهو گرج بار میکنه داخل شهر میاد چیکار میکنه باید بازو کرده برم خونه یک گرجه هم موندن باید ارزو قیمت داخل بازار بفروشن قیمت بیاد پایین اما داخل سراوان کسی نشسته مغازه داره میگه من برای تو میفروشم امروز نشو فردا میفروشن پس فردا میفروشن داخل مغازه من بذار فایده نیست این آقا ناجایز است تو حدیث اومده که والله یبیو الحاضر الباب شهری برای روستایی نفروشه رهایش کن تا خودی بفروشه قیمت می پایین یه شخص میره جلو ببینید تازه مثلا وقتی که پس میوه هست میرن تو مسیر از پاکستان وارد میشه کل ماشین میخرن خودشون که ما برای تو میفروشیم یا ما میگیریم اون فری میدن در حالی که ناجایز هستیم بذارید بر خودشون خودشون معامله کنن اگر انسان آزاد باشه کس داخلون دخالت نکنه هر کسی طبق میل خود معامله کنه خود به خود داخل بازار تورم میاد پایین قیمت بالا نمیره اما دلالی های بعضی فضول و بعضی شرور خود کل بازار به هم میخوره و گناه سنگین روی کسی جاست که این کار انجام داده از اینجا به هر حال نه تنها احتکار هر کارهایی که داخل اقتصاد مردم ارزاق مردم زیر سوال میره از دیدگاه شریعت اسلامی و احادیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم اینها مردودن اینها ملعونن اینها در اسلام بحری ندارن تو فرموده که اینها ملعونن اینها خاطیان بیار هر گناه بسیار بزرگی است چون تاثیر روی کل افراد جامعه از بالا تا پایین از پولدار تا فقیر رو همین میفته وقتی که داخل بازار به بحثی که شنیدن که ای فقرا خیمه را بالا یک آه از دل میاد بیرون چه خبری؟ میگه به بازه خرید کنه چیز نمیشه ناراحت نمیشه در قلبش درد نمیکشه اگه یک نفر با ده نفر یک جامعه با صدها نفر داره فلج میشه چه این پول به خانواده چهار پنج نفری فردا پول دار میشم یک شهر داره فلج میشه هزاران مرد دارن ضربه شو میخورن این کل گناه این آهی که از دل میاد بیرون تاثیرش روی آقایی هست که این کار انجام داده است در حال جایز نیست آخر سال است مواظب باشید که احتکار نکنید برای کسی که برای اعتکار اعتکار ها خریدن برای شخصی برای ارزا تا یک سال هم جواز است تو نبی کریم صلی الله علیه سلم رزق ازواج متحرات رو تا یک سال یک جا پرداخت میکرد که یعنی برای خانه مصرف خودش گرفتن احتکار نیست ولو صد تون هم باشه اگه مصرفی داری اما تا اینکه دوباره میفروشم قیمت بالا بره برای مردم اون وقت جایز نیست و حرام است